30 skirsnis. Perskirimas 42. Vinicijus vos spėjęs įsakyti keliems vergams juoti draugę su juo, užšauko ant žirgo ir pavarė į vėlyvą naktį tuščiomis Ansijaus gatvėmis Laurento link. Baisi žinia įstumė į beveik į pamišimo ir protinio situlio būklę, protapeisis visai nesusigaudė, kas jam darosi, tik jautė, kad ant jo patie žirgo sėdė už jo pečių nelaimė, išaukdama jam jausiai romadegą, laka į patį žirgą ir gena į tą ugnį. Prigludę savo vienplaukę galvą žirgui prie sprando lėkė vien su tunika akipločiu, nežiūrėdamas į priekį ir nepaisydamas kliūčių, kur galėjo susilaužyti kaulus. Aplink tyla, aplink naktis, rami žvaigždėta, o raitelis ir žirgas nutvieksti mėnesienos atrodė it sapno vaiduokliai. Įdomėjos ežilas suskliaudęs ausis ir ištiesęs kaklą, lėkė kaip strėlė pro sustingusius kiparisus ir tarp jų pasislėpusius dvarus. Kanopų kaukšėjimas į akmens plytą šiandien ten pažadindavo šunis, šie lojimu palydėdavo keistą šmėklą, o paskui sudirginti jos taigaus pasirodymo imdavo kaukti, iškėlęs sunkius į mėnulį. Paskui Venecijų daug prastesniai žirgais jojantys vergai greitai atsiliko. Jis pats kaip audra pradundėjęs per miegantį Laurentą, pasuko į Ardėją, kur, kaip ir Aricijoje, Bovilose ir Ustrinė, laikė žirgus nuo pat atvykimo į Ancijų dienos, kad galėtų trumpiausių laikų įveikti nuotolį, skiriantį jį nuo Romos. Tai turėdamas galvoje, varė žirgą iš paskutiniųjų. Už Ardėjos jam pasirodė, kad dangus žiemryčių pusėje rausvėja. Tai galėjo būti ir ryto aušra, nes metas buvo vėlus, o Liepos mėnesį šventa anksčiau. Tačiau Vinicijus neįstengė sulaikyti susirūpinimo ir įtūžio šauksmo, jam vaidenosi, kad ten gaisro pašvaistė. Jis prisiminė Lekanijaus žodžius – visas miestas ištisa liepsnų jūra. Ir valandėlę jautė, kad jam iš tiesų grėsia pamišimas, nes visai prarado viltį išgelbėti lygiją ir netgi pasiekti miestą, kol šis dar nepavirto pelenų krūva. Jo mintis dabar lėkė greičiau žirgą ir skriejo priekyje kaip juodų paukščių pulkas, gudus ir siaubingas. Nors nežinojo, kuri miesto dalis pirmiausiai ėmė degti, bet vis dėlto manė, kad užtibrį. Ten susigrūdę namai, medienos sandėliai ir lentinės pašiūrės, kur pardavinėjami vergai, tad ji pirmoji galėjo tapti liepsnų auka. Romoje gaisrai kildavo gana dažnai, tas tik taip pat dažnas būdavo smurtas ir plėšikavimai, ypač kvartaluose, kur gyveno skurdžiai ir pusiau barbarai. Taigi, kas gali daryti toje užtibrėje, kur susisukia lizda bedaliai iš visų pasaulio kampų. Čia Venecijos galvoje šmėstelėjo Ursas su savo nežmoniška jėga, bet ką padarys netgi nežmogus su titanas prieš naikinančią ugnies galybę. Vergų maišto baimė taip pat jau kiek metų košmariškai kamavo Romą sklido kalbos, kad šimtai tūkstančių tų žmonių svajoja apie Spartako laikus ir tik laukia patogios valandos griebtis ginklo prieš engėjus ir miestą. Ir ši valanda štai išmušį. Galbūt ten mieste šalia gaisro siaučia skardinės ir karas, gal net pretorijonai užpuolė miestą ir žudo Cezarių įsakymu, iš pasibaisėjimo Vinicijui plaukai pasišiaušė ant galvos. Prisiminė, jau senokai su keistu atkaklumu slandančius Cezario rūmose pasakojimus apie miestų gaisrus, prisiminė Nerono skundus, kad turys pavaizduoti degantį miestą niekada neregės tikro gaisro, prisiminė jo niekinamą atsakymą Tigelinui, kuris pasišovė uždegti ancijų arba dirbtinį medinį miestą, prisiminė pagaliau jo pasipiktinimą Roma ir dvokiančiais subūros užkampiais. Taip, Tai Cezaris įsakė padegti miestą, jis vienintelis galėjo išdrysti ir vienintelis Tigelinas galėjo įvykdyti tokį įsakymą. O jeigu Roma dega Cezario įsakymu, tai kas užtikrins, kad ir žmonės jo įsakymu nebus įžudyti? Iš pabaisos ir šito gali laukti. Vadinasi, gaisras, vergų maištas ir skerdinės. Koks siaubingas chaosas, koks niokojančių gaivalų ir žmonių įtužio siautėjimas ir tame visame sukūryje lygyje Venecijos dejonė sumišo su žirgo šnupavimu ir dūsavimu, nešuoliuodamas į Aricirfą, visą laiką į kalną jis jau bėgo iš paskutinių jėgų. Kas išplėš lygiją iš degančio miesto ir kas ją išgelbės? Dabar Venecijos visiškai pargriuvęs kniupšęs ant žirgo, įsikirto pirštai savo į plaukus iš skausmo, ko nekrimsdamas žirgų į sprandą. Tačiau tuo metu kažkoks kitas raitelis, taip pat skriedamas it vėjas, tik iš priešingos pusės į ansijų, šūktelėjo jam pralėkdamas Roma žūsta ir nurūko toliau. Venecijos ausis dar pasiekė žodis dievai, o visa kita užgaužiai kanopų bildėsys. Tačiau tas paskutinis žodis jį išblaivė – dievai. Venecijus taiga pakėlė galvą ir ištiestas rankas į žvaigždėmis nusėtą dangų ėmė melstis – šaukiuosi ne jūsų, kurių šventyklos dega, o tavęs. Tu pats kentėjai, tu vienas gailestingas, tu vienas supratai žmonių skausmą, tu atėjai į pasaulį išmokyti žmonės gailestingumo, tai parodyk jį dabar. Jei tu toks, kaip kalbėjo Petras ir Paulius, tai išgelbėk man lygiją, paimk ją ant rankų ir išnešk iš liepsnų. Tu gali, atiduok ją man, o aš tau atiduosiu savo kraują. Ir jeigu nenori tai padaryti dėl manęs, tai padaryk dėl jos, ji tave myli ir tiki tavimi. Žadi pomirtinį gyvenimą ir palaimą, bet pomirtinė palaima niekur nedings, o lygyje dar nenori mirti. Leisk jai gyventi, paimk ją ant rankų ir išnešk iš Romus. Tu gali, nebent tik nenorėtum. Ir nutraukė maldą, nes pajuto, kad toliau jį gali virsti grasinimu, o jis bijojo įžeisti dievybę tokią valandą, kada labiausiai jos gailestingumo ir malonės reikėjo – Įsigando vien pagalvojęs apie tai ir kad neprisileistų artinį šešėlio grasinimo, ėmė vėl pliekti žirgą, tuo labiau, kad prieš akiją mėnesienoje sušvito balti Aricijos mūrai, tai jau pusė kelio iki Romos. Po kiek laiko visų greičių pralėkė pro Merkurijau šventyklą giraitėje prie miesto. Čia matyti jau žinota apie nelaimę, nes palei šventyklą buvo neįprastas sujudimas. Pradumdamas Venecijus pastebėjo ant laiptų ir tarp kolonų žmonių būrius su degančiais deglais, grūstėje ieškančius dievo globos. Ir kelias jau nebebuvo nei toks tuščias, nei toks laisvas, kaip iki ardėjos. Teisybė žmonės traukė giraitę šaldutiniais takais, bet ir pagrindinėme vieškelėje stoviniavo pulkeliai, kurie pamatę du mentiraitelį skubiai metėsi į šoną. Iš miesto sklido balsų gaudesys Vinicijus įlėkė į jį kaip viesulas, Kelyje, parvertęs ir suminės keli žmonės, dabar iš visų pusių skriejo klyksmai. Roma dega, miestas liepsnuose, o dievai gelbėkite Romą. Žirgas suklupo ir timtelėtas stipriaus rankos sustojo piestu prie užeigos, kurie Vinicijus laikė pakaitą. Vergai tarsi te laukia atvykstant šeimininkų, stovėjo prie vartų ir jam įsakius vienas per kitą puolėsi atvesti naujo žirgo. O Venecijus pamatęs dešimties raitų pretorijonų būrį, kuris matyt jojo su žinia iš miesto į Ansijų, pribėgo prie jų ir ėmė klausinėti. Kuri miesto dalis dega? Kas tu toks? paklausė dešimtininkas. Venecijus karo tribūnas ir Augustijonas. Atsakyk, jei brangini savo galvą. Gaisras ponia kilo krautuvėse prie didžiojo cirko. Kai mus įsiuntė miesto vidurys, buvo ugnyje. O užtibri? Liepsnos kol kas ten nesiekė, bet nesulaikoma jėga jos ryja vis naujus kvartalus, žmonės žūsta nuo karščio ir dūmų, jokia pagalba neįmanoma. Tuo metu vergai atvedė Venecijui naują žirgą, jaunasis tribūnas sušauko ant jo ir nudūmė toliau. Dabar jojo į Albaną dešinėje palikęs Albalongą ir jos nuostabų ežerą. Vieškelis į Ariciją ėjo palei kalną, kuris visiškai užstojo horizontą ir anapus prisiglaudusi Albaną. Tačiau Vinicijus žinojo, kad pakilęs į viršūnę išvys ne tik Bovilas ir Ustrina, kurių laukė žirgų pakaitai, bet ir Roma, nes už Albano abipus apjaus kelių plytėjo lygi slėsni kampanija, per kurią į miestą bėgo tik akvedukų arkados ir jau niekas neustojo reginių. Nuo viršūnės pamatysiu liepsnas, kalbėjo savo ir vėl ėmė pliekti žirgą, tačiau dar neprišvaliavęs kalno viršūnės veidų pajuto vėjo dvelkimą, o su juo šnervės pasiekė ir dūmų kvapas. Tuo metu ir kalno viršūnėje pradėjo tviskėti auksiniai atšvaitai. Pašvaisti, pagalvojo Vinicijus. Tačiau naktis jau seniai blyško, sambrieškis palengva virto šviesa ir visose artimuose kalvose taip pat viskėjų auksiniai ir rausvė švaitai panašus į gaisro pašvaisę ir į ryto aušrą. Vinicijus užjojo į viršūnę ir tada atsivėrė siaubingas reginys. Visa žemuma buvo užklota dūmais, susitvenkusiais į vieną milžinišką prie pažemės lūksantį debesį, kuriame skendėjo miestai, akvedukai, dvarai, medžiai, o šios pilkos klaikios lygumos ant kalvų degė miestas. Tačiau gaisras nekilo aukštyn, Ugnies stulpukai būna, kada dega pavienis nors ir didžiulis pastatas. Čia buvo veikiau ilga, panaši į žarą juosta. Virš tos juostos didžiulė dūmų banga, vienur visai juoda, kitur atšventanti rausva ir krūvina spalva, stangri išpampusi tiršta, ir rangėsi ir žaltys, kuris čia traukėsi, čia tysta. Ta klaiki banga kartais rodės jiems ir užlies net pačią ugnėje juostą – Ši darėsi siaura lyg kaspinas, bet tarpais nuplieksdavo tą bangą iš apačių, paversdama jo žemutinius kamolius liepsnojančiomis vilnimis. Ir ugnies juosta, ir dūmų banga siekė nuo vieno horizontų krašto iki kito, užsklesdamos jį taip, kaip kai kada užsklendžia miško juosta. Sabinų kalnų visai nebuvo matyti. Iš pirmo žvilgsnio Venecijoje atrodė, kad dega ne tik miestas, bet ir visas pasaulis. Ir joks gyvas padaras negali įsigelbėti iš to ugnies ir dūmų okeano. Puteris stipresnis vėjas nuo gaisro pusės, neždamas degėsių kvapą ir paušą blandą, kuri ėmė dengti net artimus daiktus. Jau visai išbrėžku ir saulė nušvietė Albano ežerą apsupusių kalvų viršūnės, tačiau skaistus auksiniai ryto spinduliai per blandą atrodė tarsi rudi ir lyguisti. Leisdamasis į Albaną, Vinicijus nėrė vis įtirštesnius, vis sunkiau perregimus dūmus, pats miestelis buvo visai juose paskendęs. Įsigandę miestiečiai pasipylė į gatves ir baisu buvo pagalvoti, kas dedasi Romoje, jeigu jau čia sunku alsuoti. Vinicijų vėl apėmė neviltis ir iš siaubo jam plaukai ant galvos stojosi piestu, tačiau stengėsi drąsintis kiek įmanydamas – Negalimas dalykas galvojo, kad visas miestas iš karto pradėjo degti. Vėjas pučia iš žiemių ir varo dūmas tik į šitą pusę, anoje pusėje jų nėra. Užtibri, atskirta upės gal ir visai sveika išliko, šiaip ar taip ursui tereikėjo prasigauti draugę su lygie pro Janikulo vartus ir pavojus nebegrėse. Taip pat neįmanoma, kad būtų žuvę visi žmonės ir miestas, kuris valdo pasaulį, kartu su gyventojais būtų nušluotas nuo žemės paviršiaus, netgi užkariautose miestuose, kur žudynės ir ugnis ima siautėti iš karto, dalis žmonių visada išlieka gyvi, tai kodėl būtinai turi žūti lygija? Juk ją saugo Dievas, pats nugalėjęs mirtį. Taip mąstydamas pradėjo vėl melstis ir pagal tradiciją, kai buvo įpratęs, ėmė berti Kristui didžiausias priesaikas ir žadėti gausiai duvanų ir aukų perlikęs Albaną, kurio beveik visi gyventojai sėdėjo ant staugų ir medžiuose žiūrėdami į Romą, kiek aprimo ir vėl atgavo šaltą protą. Dar pagalvojo, kad lygija globoja ne tik Ursas ir Linas, bet ir apaštalas Petras. Vien tai prisiminus net širdis atlėgo. Petras jam visada buvo nesuprantama, beveik antžmogiška būtybė. Nuo tos valandos, kai girdėjo jį kalbant Ostrijane, Jam išliko keistas įspūdis, apie kurį pirmomis ansijaus dienomis rašė lygijai, kad kiekvienas to senolio žodis yra tiesa arba turi tapti tiesa. Artimesnė pažintis susimesgusi su apaštalu tada, kai sirgo, dar sustiprino tą įspūdį, paskui virtusi tvirtų tikėjimu. Taigi, jei Petras palaimino jo meilę ir pažadėjo jam lygiją, tai šį negalėjo žūti liepsnuose. Miestas tegu ir sudegs, bet ne viena gaisro kibirkštis nenukris ant jos apdaro. Nuo bemiegės nakties pašėliško jojimo ir susijaudinimo Venicijų dabar pagavo keista egzaltacija, kai viskas atrodė įmanoma. Petras peržegnoja liepsnas, praskiria jas vienu žodžiu ir jie saugiai pereina ugnies alėją. Bet to Petras iš anksto regia ateitį, taigi be abejonės numatė ir gaisro nelaimę, tad kaipgi jis neperspės ir neišves iš miesto krikščionių, o su jais ir lygijos, kurią myli kaip savo tikrą vaiką. Ir vis stipresnė viltis ėmė degti Venicijaus širdyje. Pagalvojo, jeigu jie bėga iš miesto, tai jis gali juos atrasti Bovilose arba susitikti kelyje. Gal štai bet kurią akimirką mylimas veidas išnirs iš jų dūmų, vis plačiau įsidriekiančių visoje kampanijoje. Ši mintis jam rodėsi tuo labiau įtikima, kad kelyje pradėjo sutikti daugiau ir daugiau žmonių, kurie palikę miestą leidosi į Albano kalnus, nes įsigelbėję nuo ugnies norėjo pabėgti ir nuo dūmų. Dar neprijojęs Ustrino, turėjo sulėtinti žygį. Kelias buvo užtvenktas žmonių. Šalia pėsčiųjų su mantan pečių sutiko ir apkrautus arklius mulus, torto prigriauzdytus vežimus, pagaliau ir lektikas, kuriuose vergai nešė turtingesnius piliečius. Ustrine jau rado tiek prisigrūdusių pabėgėlių iš Romos, kad per minę sunku buvo prasibrauti. Rinkoje, po šventyklų kolonomis ir gatvėse, knipždėte knipždėjo pabėgėlių. Kai kas jau statėsi palapines, kur turėjo prisiglausti ištiso šeimus. Kiti taisėsi po plynų dangumi, klykdami, šaukdamiesi dievų arba keikdami likimą. Tame visuotinėme išgastie sunku buvo ką nors sužinoti. Žmonės, į kuriuos vienitijus kreipėsi, arba jam nieko neatsakinėjo, arba žvelgė iš baimės, ko nepaklaikusiomis akimis ir šaukė, kad žūsta miestas ir pasaulis. Nuo Romos pusės plūdo vis naujos minios vyrų, moterų, vaikų, kurie dar labiau didino samišį į Raimanas. Kai kurie pasimetė spūstyje ir dabar beviltiškai ieškojo saviškių. Kiti grūmėsi dėl vietos, kur apsistoti. Pulkai puslaukinių kampanijos piemenų patraukė miestelį, tikėdamiesi sužinoti, kokių naujienų arba tokia suirutė lengvai pasipelnyti iš vagysčių. Šiam bei ten mieste įvairiausių tautybių, vergų ir gladiatorių minios pradėjo plėšti namus, dvarus ir mušti su kariais, stojusiais ginti gyventojų. Senatorius Junijus, kurį Vinicijus pastebėjo prie užeigos vergų batavų būrelėje, pirmasis suteikė kiek tikslesnių žinių apie gaisrą. Paaiškinimas batavai Germanų gentis gyvenusi kairiajame Reino žemupio krante. Aiškinimo pabaiga. Gaisras iš tikrųjų prasidėjęs prie didžiojo cirko, toje vietoje, kuri remiasi į Palatiną ir Celijaus kalvą, e, bet plitęs tiesiog nesuprantamų greičių ir to jau apėmęs visą miesto vidurį. Nuo Breno laikų dar niekada miesto nebuvo ištikusi tokia baisi nelaimė. Cirkas sudegė visiškai, taip pat aplinkinės krautuvės bei namai, pasakojo Junijus. Aventinas ir Celijus liepsnuose ugnis apsupusi palatiną persimetė į karinas. Čia Junijus karinose turės puikią insulą, e, pilną jo mėgstamų meno kūrinių, pasisėmė saują šiukšlinų dulkių ir pasibarstęs jomis galvą valandėlę susikrimtęs aimanavo. Tačiau Vinicijus papurtė jį, nutvėręs už pečių ir mano namai karinuose pasakė, bet jeigu viską žūsta, tai tegu ir jie žūsta. Paskui prisiminęs, kad lygija jo patarimu galėjo būti persikraušiusi į aulų namus paklausė. O Vikus Patricijus liepsnoja, o užtibri. Junijus nustebęs pažvelgė jį. Mažiausiai man rūpi užtibri, tarė delnais spausdamas įskaudusius milkinius. Užtibri man labiau rūpi negu visa Roma, ir štai sušuko Vinicijus. Ten pateksi nebent per vyją portuenzijus, nes šalia Aventino karštis tave uždusins. Paaiškinimas vyja portuenzijus e, prieplaukos kelias lotiniškai. Paaiškinimo pabaiga. Užtibri, nežinau, ugnis jos ko gera dar negalėjo pasiekti, bet ar šią valandėlę nepasiekė, vieni dievai te žino. Paskui Junijus akimirką suabejojęs prašneko prislupintų balsu. Žinau, kad manęs neišduosi. Tai pasakysiu tau, kad čia nepaprastas gaisras. Cirko neleido gelbėti, pats girdėjau. Kai aplinkui pradėjo degti namai, tūkstančiai balsų rėkiai, mirtis gelbėtojams. Kažkokie žmonės laksto po miestą ir kaišioja į namus liepsnojančius deglus. Kita vertus gyventojai įdūkia ir šaukia, kad miestą buvo liepta padegti. Daugiau nieko aš tau nesakysiu. Vargas miestui, vargas mums visiems ir man. Kas ten dedasi, žodžiais neįmanoma apsakyti. Žmonės žūsta ugnyje arba spūstyje, sutripe vieni kitus. Romai galas. Ir vėl ėmė kartoti, vargas, vargas miestui ir mums. O Vinicijus užšoko ant žirgo ir pasileido apjaus keliu. Tačiau dabar tai buvo veikiau įrimasis per žmonių ir vežimų jūrą, kuri plaukė iš miesto. Miestas jau plytėjo prieš Venicijų, kaip ant delno, apsaustas siaubingo gaisro. Nuo ugnies ir dūmų jūros tvoskė baisus karštis ir žmonių klyksmai nepajėgė užgošti liepsnų šnypštimo ir stauksmo. Perskirimas 43. Kuo labiau Vinicijus artėjo prie miesto sienos, tuo labiau aiškėjo, kad lengviau atjoti į Romą, negu prasibrauti į miesto vidurį. Apijaus keliu sunku buvo prasiskverbti per žmonių grūstį. Namai, laukai, kapinės, sodai, šventyklos abipus kelio virto stovyklomis. Prie pat porta apie, apijaus vartų, minia atlupo Marso šventyklos duris, ieškodama nakčiai prieglupščių. Kapinėse pabėgėliai stengėsi užimti didesnės kriptas ir grūmėsi dėl jų kartais iki kraujo praliejimo. Pakrikimas ustrine buvo tik menka šešėlis to, kas dėjosi prie paties miesto sienų, niekas nebepaisė teisės valdžios giminystės ryšių, luomų skirtybės, kai kur vergai lasdomis pliekė piliečius, prisigėrę emporijoje prisigrobto vyno gladiatoriai, susimetė į didelius būrius, klaikiai rėkdami lakstį pakelę, vaikė žmonės mušiai, plėšikavo. Daugybė barbarų atvestų į miestą parduoti, pabėgo iš priekybos pašiūrių. Miesto gaisras ir žūtis jiems buvo ir nelaisvės pabaiga, ir keršto valanda. Tad perietos gyventojų ugnyje praradę visą turtą, neviltyje tiesiai į dievus rankas, šaukdamiesi pagalbos, jie džiaugsmingai kaukdami grūdosi į minę, plėšė žmonėms nuo pečių drabužius ir grobė jaunesnės moteris. Prie jų dėjosi jau seniai Romoje tarnaujantys vergai ir skurdžiai, kurių visas apdaras Vilnonė juosta ant strėnų. Taip pat kraupios žmogystos, iš visų užkampių, jų beveik niekada nebuvo matyti gatvėse dieną ir vargu ar kas įtarė juos esant mieste. Toji minia azijatai, afrikiečiai, graikai, trakai, germanai ir britai, klykaujantis visomis žemės kalbomis, laukinį ir nežabotą, dabar šeilo manydama, kad išmušį valanda, kai galima atsigriepti už kančių ir skurdo metus. Įsisubavusiame žmonių knipždėlinę Dienos ir gaisrų šviesoje blikčiojo šalmai, tai buvo pretorijonai, kurių apsaugos ieškojo ramesniai žmonės ir daug kurie turėjo ginklo iš karto smokti sužvėrėjusiems smurtininkams. Vinicijus per savo amžių buvo matęs užkariautų miestų, bet niekada jo akis nebuvo jėgėjusios tokio vaizdo, kur sielvartas, ašaros, kausmas, aimanos, laukinis džiugesys, šėlsnas, įnešis ir ištvirkimas būtų sumišęs į tokią begalinę sumaištį. O virš šitos siubuojančios paklaikusios minios šniokštė gaisras, ant kalų liepsnojo didžiausias pasaulio miestas, tvoksdamas į tą žmonių maišalinę ugninę alsą ir dengdamas ją dūmais, pro kuriuos jau nebematei dangaus mėlynės. Jaunasis tribūnas vargais negalais nuolat rizikuodamas gyvybę, pagaliau prasiskyrė iki apijaus vartų, bet čia pamatė, kad per portą kapeną, kapenos vartus, neprasibraus į miestą ne tik dėl žmonių grūsties, bet ir dėl baisiausio karščio, nuo kurio tuo jau pat už vartų virpėjo visas oras. Bet to prie portą e, Trigemina, prie trigubų vartų, priešais Bone e, Dėje, e, gerosios Deivės šventyklą, dar nebuvo tilto ir norint patekti už Tibro, reikėjo prasiskverbti iki polių tilto, tai yra prajoti proventiną per miesto dalį, užlietą ištisą liepsnų jūrą. Tai buvo visiškai neįmanoma – Vinicijus suprato, kad reikia vėl traukti Ustrino link, ten išsukti iš apijaus kelio, persikelti per upę žemiau miesto ir patekti į Vyją Portuenzis, kuris eina tiesiai į Užtibrę. Tai pasiekti nelengva, nes apijaus kelyje darėsi vis didesnį sumaištis, ten prasiskinti buvo galima nebent kardu. Tačiau Vinicijus neturėjo ginklo, iš Ansijaus išvyko kaip stovi – vos išgirdęs Cezario dvare apie gaisrą. Laimė prie Merkurijaus šaltinio pamatė pažįstamą pretorionų centurioną su keliomis dešimtimis žmonių ginantį šventyklos teritoriją ir liepė jam joti draugę, o šis pažinęs tribūną ir Augustijoną nedryso pasipriešinti įsakymui. Venicijus pats ėmėsi vadovauti būriui ir tą valandą užmiršęs Pauliaus pamokymus apie artimų meilę skverbėsi tolyn – paskubomis vaikė prieš akiją knipždančią minę, neždamas pražūtį ne vienam, kas nespėjo laiku pasitraukti. Juos lydėjo prakeiksmai ir akmenų kruša, bet jis nieko nepaisė, tik stengėsi kuo greičiau įsiveršti į laisvesnius plotus. Tačiau tik vargais negalais galėjo stumtis į priekį. Stovyklose susispietę žmonės nenorėjo kariams užleisti kelio, garsiai keikė Cezarį ir pretorijonus, Kai kuriuose vietose mene laikėsi itin grėsmingai. Venicijos ausis pasiekė balsai, kaltinantys Neroną, kad padegęs miestą. Žmonės atvirai grasino nužudyti ir jį, ir popėją. Šauksmai, Sannijo ir Histrijo, juokdarys artistas, motinžudys skambėjo aplinkui. Vieni šaukė, kad jį reikia įmesti į Tibrą, kiti, kad jau baigėsi Romos kantrybė. Buvo aišku, kad šitie grasinimai gali virsti atvirų maištu, kuris tučto jau pratrūktų, jei tik atsirastų vadas. Tuo tarpu minios įniršis ir sielvartas griuvo ant pretorijonų, kurie neįstengė išsibrauti iš spūsties, dar todėl, kad kelią buvo užgriozdę kalnai iš gaisro paskubomis išneštų rakandų. Skrynios ir statinės su maistu brangiausi namų apyvokos daiktai, indai, vaikų lopšiai, patalinė, vežimai ir nešuliai – Šiam bei ten tekdavo ir susigrumti, bet pretorijonai greitai įveikdavo beginklį knipždėlyną, šiaip taip perkirtęs Lotynų, Numicijaus, Ardėjos, Lavinijos ir Ostijos kelius, aplenkęs dvarus sodus kapinėse šventiklas, Vinicijus pagaliau prisitasi iki miestelio, pavadinto Vikus Aleksandrį, o už jo persikėlė per Tibrą, ten jau buvo laisviau ir mažiau dūmų. Iš pabėgėlių, kurių vis dėlto ir čia netrūko, sužinojo, kad tik kai kurios užtibrės gatvelės užgrieptos gaisrų, bet tikriausiai niekas neatsilaikys prieš ugnies galybę, nes yra žmonių, kurie tyčia, padeginėja ir neleidžia gelbėti, šaukdami, kad šitaip daryti jiems įsakyta. Jaunasis tribūnas dabar netrupučio neabejojo, kad iš tiesų pats Cezaris įsakė padegti Romą. Ir Minio šaukiamas keštas atrodė pamatuotas ir teisingas. Argi ką blogiau galėtų įvykdyti Mitridatas arba koks kitas pikčiausias Romos priešas? Visoks saikas buvo perveršytas, beprotybė pasidarė per nelik šlykšti, o žmonių gyvenimas dėl to nepakenčiamas. Vinicijus taip pat manė, kad išmušė Nerono valanda, kad tie griuvėsiai, kuriais virsta šis miestas, turi sutriuškinti ir šlykštų į juokdarį, su visais jo nusikaltimais. Jeigu atsirastų ganėtinai narsus vyras ir stotų įnirtingų žmonių prieš akiją, tai viskas galėtų įvykti per kelias valandas. Čia jo galvoje ėmė šmiščioti drąsios ir kerštingos mintys. O jeigu taip padarytų jis, Vinicijų namai iki paskutinių laikų davę virtinę konsulų buvo garsus visoje Romoje. Miniai reikėtų tik tai vado. Juk kartą pasmerkus myriop 400 prefekto Danijaus sekundų vergų vos nekilo maištas ir vidaus karas, tad kas atsitiktų šiandien, po tokios širpiaus nelaimės pranokstančios ko ne visas kitas Romos patirtas per 800 mečius, kas pašauks prie ginklo kviritus, mąstė Vinicijus, tas be bejonės nuvers Neroną ir pats apsisiaus purpurinę toga. Tad kodėlgi ne jis turėtų tai padaryti? Jis stipresnis, narsesnis ir jaunesnis už kitus Augustijonus. Teisybė Neronui tiesiogiai pavaldus 30 legionų stovinčių valstybės pasieniuose, bet argi tie legionai ir jų vadai nepasipiktintų išgirdę, kad sudeginta Roma ir jo šventyklos, o tada ir jis Vinicijus galėtų tapti Cezariu. Juk uždėjus Augustijonai, kad kažkoks pranašautojas išbūręs purpurinę togą Otonui, o kuogi jis blogesnis? Gal ir Kristus jam padėtų savo dieviškąją galę, Gal čia jo įkvėpimas? O, kad tai būtų, šaukė širdėje Vinicijus, tada atkeršytų Neronui už lygiai kilusi pavojų ir savo nerimą, patvarpytų, kad visur įsivyrautų teisingumas ir tiesa, išplatintų Kristaus mokslą nuo Eufrato iki ukanotų Britanijos krantų ir drauge apsiaustų purpurinę toga lygiją ir padarytų ją žemės valdove.